Їй було трохи аж дивно, що Сергій може виносити цю муку. В присутності Василя Васильовича вони ніколи не перемовлялися очима. І все ж вона бачила, що Сергій увесь час має на мислі їхні стосунки, всю ситуацію і дивиться на Василя не так, як дивився раніше, колись. Одного разу, коли вони залишилися на часину вдвох, вона запитала його про це. Сергій усміхнувся тільки губами, і на його щоках розлився рум'янець, чи то сорому, чи то самовдоволення. Я не маю Василя Васильовича за суперника. Вона здивувалася. Її вразила його брутальність, неделікатність. Але в наступну мить подумала, що ця Сергієва чоловіча зверхність виникла з ревності. Вони подивилися одне на одного довгим поглядом, який містив у собі неймовірно багато. Їй здалося, що вони вперше не розуміють одне одного. Щось невиразне, мінливе промайнуло в Сергієвих зіницях. І він одвернувся і одразу почервонів. Ця хвилина сповнила Ірину майже містичним жахом. І вона потім часто згадувала її. Ні, то була не тільки чоловіча погорда, возвеличення над суперником а щось таке, що вона побоялася відгадувати. Мабуть, і сам Сергій прочитав це в її очах, але виправився не зовсім до речі, я маю його за старшого товариша, порадника, і саме через це переживаю особливо. Мабуть, так, через силу погодилася вона. Знаєш, мені іноді здається, що в моє життя має щось прийти. Вдруге. Перший раз це було, втратила голос. Але нове, щось ще страшніше. Прийде, переверне все моє життя. Я жду, а його немає. Вона вимушено засміялася. А може, й не буде? А сама думала буде, буде, розплата прийде. Надто велика застава за все. Стискалася душею і розпросторювалася враз від щемного щастя, якимись невідомими клітинами, чимось позасвідомим уловлювала, що це її найщасливіша година, що, може, для цього вона й жила і прийшла в світ, що це їй наслано вище з космосу, з безвісті, а вона могла з ними розминутися і була готова заплатити навіть життям. От тільки іноді їй здавалося що Сергій не розуміє цього. А ще своїм гостюванням він мов би, ображав цей дім Василя Васильовича і попросила, аби більше до них не приходив. Сергій відповів, що тоді Тищенко може про все здогадатися. Вона сказала нехай. І Сергій почав дуже винахідливо вигадувати всілякі відмовки. Найчастіше посилався на перевантаженість роботою. І Тищенко вибачав, ще й співчував. Розділ дев'ятий. До кінця робочого дня залишалося півгодини. Тищенко подзвонив дружині. Чи не хоче вона прогулятися над Дніпром?